Dokumentu hau da bideo hori bat uh, eh, abelagunak uh, eh, enpresa, beraz, aksiodun dena vihonen, aksiodun lagusia, eh, proposatzen duena, egia ez dela izenpetua petua, baina uh, guri iturri guzien abera ditugunak, berifikatu ditugunak, hori uh, da banatu dena ogoi bat, uh, aviron ogoi bat uh, aksiodunai, esplikatzeko, uh, ze bide nahi duten egin, uh, proiektua delaik, bateratze uh, proiektu bat, martxan jartzea, elduden sasoian berian, aviron eta behoren artean. Ah, bide hori hortan eh, hiru etapa nagusi dira eta lehena gauzatu da jaanik e, eh, biltzak nausia egin abe lagunaken, izen berri batzu ere agertzen dira, mehren itzultzen da aferetara, grone hauzapez eh, oia ere hor da, beraz lehen etapa egina da, gero ze bide eginen duen bigarren eta irugarren etapa egira hori ez dakikun eventuan, me publiko atera, jendek jakin dezaten zertan ari diren batzu gibiletik.